تصافينا وصرنا اخوان تركنا الهم والاحزان تعلمنا دروس الخير تعاهدنا على الايمان تصافينا وصرنا اخوان تركنا الهم الله وعلى آله وصحبه أجمعين Večeras i sa Allahom te barek tela hadis broj 20, znači 20. hadis iz knjige Bulugul Maram. Dakle, na ovo poglavlje ima još dva hadisa, onda ćemo početi sa ovim poglavljem, inšalo tada ako budemo imali vremena, inšalo, sljedeći poglavlje. Al muhim. Prenosi je Imran ibn Hussein radijallahu anhu, da je Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam i njegovi prijatelji da su uzne, uzeli abdest iz mješine ili iz posude jedne mušnikinje. Dakle, uzeli su abdest iz te posude koja dakle bila od kože, ako znate one posude od kože što su mješine, kako se zovu. Jeste, bare nam. Dakle, ovo je poduži hadis, međutim, dokaz iz ovog dugog hadisa je dakle, samo ovaj dio koji prednose Buhari i muslim, nam. Prva stvar koja može da se uzme, dakle, jeste također ima veze sa onim što smo govorili prošli put kada smo govorili o koži i o razilaženju učenjaka da li koža postaje čista sa štavljenjem ili ne postaje čista. Ako se sjećate inša pa smo tu spomenuli neke stvari na, čemu su se složili učenjaci i neke stvari na čemu su se razišli. Je tako? Pa nismo, dakle, određene stvari, nismo rekli šta je rađih kod određenih metela, da je to odabrano ispravno mišljenje, već smo neke stvari ostavili zbog, dakle, jakog razilaženja među Selefom i Teala, a drugim pitanjima smo, jel šta, dali, odnosno odabrali smo ispravnije mišljenje, bare Dakle, prva stvar iz ovog hadisa, a to je da Allahu poslanik i njegovi prijatelji, Ridvanullahi aleyhim da su uzeli abdest iz mješine žene mušnikinje, mutefekun alaihi, je tako? Prva stvar koja se uzima iz ovog hadisa jeste džavazu istemali džildil, bade hata fil Prva stvar koju vidimo iz ovog hadisa jeste da je dozvoljeno korištenje kože od životinje koja je umrla, dakle, sama po sebi, nakon, nakon čega? Nakon štavljenja. Dakle, dozvoljeno koristiti u kožu, odnosno dozvoljeno do, koristiti posude od takve kože nakon što je šta, nakon što se uštavila. Fa vudu'u sallallahu alaihi ve selleme mima il mezada iqrarun lil istimali waridan bihi. Jer Allahov postanik se abdestio sa vodom koja je dakle u takvoj posudi, dakle koja je u toj posudi od kože koja je uštavljena, kažem, sami čin Allahovog poslanika sveme da je koristio tu vodu za abdest je dokaz da je to ispravno i da je Allahov poslanik sveme zadovoljan s tim, je tako? Dakle ovdje kada se govori o ovoj koži, misli se na životinju čije se meso jede, je tako? Dakle to valja spomenuti na komentar ovog hadisa jer smo to onda bili govorili, jel tako? Bare u fiku. Ovdje kažemo zašto je šejh ovdje dakle, protestirio da je ova koža od mejte, dakle od, crknule životinje, od uginule životinje. Zašto? Zato jer je bila u rukama mušnikinje. Svatate ovo bare fiku. Dakle, ovca koju zakolje mušnik, ona je neđis, ona je prljava. I njeno meso i njena koža. Da bi koža bila čista, mora da zakolja musliman, dakle da zahvaljujem musliman tu opciju. Da ponovim ukratko samo, ukratko i tela ono što smo govorili prošli put. Kada govorimo o koži a, i o štavljanju kože, da li sa štavljanjem biva čista ili ne, prvo moramo da napravimo razliku, odnosno dvije vrste životinja, životinje čije se meso jede i životinje čije se meso ne jede. Što se tiče životinja čije se meso jede, poput ovaca i krava i slično, slično tome, tako. Ona koja ugine sama po sebi, jel, crkne, ili je za kolje kafir ili mušnik, njena koža je neđisa. Nakon štavljenja postaje čista. Dakle, što se tiče da je, da je prljava, kod toga nema razilaženja. Da li postaje čista štavljenjem, kod toga ima razilaženje, pa smo rekli, dakle, odabrano i tog kod ambelijskih učenjaka je da čak ni šta, ni štavljanje ne mora da postane čista, bez obzira što se meso te životinje jede ili ne. Svatate. Dakle, to što se tiče te vrste životinja. Druga stvar, kada se uštavi, rekli smo šta, da je čista i to je išalo odabrano mišljenje, ali ono drugo mišljenje, od, dakle, mišljenje Hambelija, tako. Onda smo rekli, životinja čije se meso jede, kada je musliman za kolje, šerijetskim klanjem, onda koža postaje čista samim klanjem i ne, dakle da bi bila čista ne mora uopće da se štavi jer je čista samim klanjem. Klanje je čišćenje i mesa i kože. Dakle ovca koji je musliman zaklo ta koža je čista bez obzira štavila se ili ne. Štavljanje je bitno samo za koju životinju koja je sama crkla. A onda to poslije toga dolazi druga vrsta životinja, to su životinje koje, čije se meso ne jede, jel' tako? Pa smo rekli, Hanefije i Šafije smatraju da se i ta koža da biva čista šta? Da biva čista štavljenjem, je tako? Osim, kao što kaže Hanefije, koža svinje ili osim, kao što kažu Šafije, koža svinje i psa. Jel tako? Dakle, te dvije kod anefijskih, kod imama Ebu Hanife lično i kod imama Šafije te dvije vrste kože, kažem, ne mogu šta da se očiste. Tako. A? drugih učenjaka, učenjaka Hanbelijskog mezheba, ne može da se očisti koža životinja čije se meso ne, ne jede. tako? I, dakle, dokaze spominjali, jel tako? Da ne duljimo, dakle, oko toga samo smo, dakle, htio ovo ukratko da spomenem, ovo razilaženje. Nam. Druga stvar koja se iz ovog hadisa može uzeti jeste da voda koja se nalazi u toj mešini, od mešina od stavljene kože, ta voda je također čista. Sećate se kad smo govorili učenjaci koji dozvoljavaju kožu životinja čije se meso ne jede, dakle koji je dozvoljeno za korištenje i koja biva zatim čista, neki od njih kažu pod uslovom da nije u stečnim stvarima, jer koža kada se osuži onda je čista, ne može da pređe na, na tijelo. Međutim kada postane mokra, onda sa tim postaje prljava, je tako, barekala u Isto to važi za one učenjake koji recimo kožu od ovce, ne smatraju čistom ako je nije musliman zaklo ili ako je, ako je trknula sama po sebi. Kao što je to stav Hambe, Hambelija, većina Hambelijskih učenjaka ovca koja ugine, kao što rekao smo, ne može da se njena koža očisti sa štavljenjem. Svatate to bare kalafiku. Međutim, kod drugih učenjaka i nema sumnje da je to ispravno mišljenje. Da je ispravno mišljenje da šta? da se ta koža čisti sa čim? Sa štavljenjem. Sećate se, to smo, govorili. Jeste, koji govori ejuma, iba, i habin Koja god koža se, jel? I ne samo to, i kada su ashabi rekli Allahov poslanić, ona je uginula. Kada im je rekao zašto nisu uzeli njenu kožu, da se koristite, da je uštavite. Pa su rekli ona je uginula. Pa rekao Allahov poslanić sveme, štavljenje te kože je njeno čišćenje, ako se sećate. Barek Allahu fikum. Dakle, čak i voda koja dođe do, do te kože, ako je ona štavljena, kažem, i i od životinja čije se meso jede, da izađemo dakle, iz tog razilaženja, onda je ta voda čista, ne može da se isprlja. Nam. Zašto? Zato jer je, kao što rekao smo, zaklana životinja od mušrika, jel? Da je mejita i da je muharrema, da haram da se jede i da je haram da se koristi, dakle da je prljava. Međutim, njena koža se očistila štavljenjem, je tako? Treća stvar dakle spominje pa kaže mejta, hije ma mata hatfe enfihi, au kutil ala hejatin gajri mašrua. Dakle, mejta, crkotina, može se kaže, ili uginula životinja, jeste ona koja je, dakle, umrla sama po sebi, ili je ubivena, ali ne na šerijetski način. Dakle, ubivena je, a ne na šerijetski način. Wa iza zekahu mušrik, fakat kutila ala hejatin e, gajri mašrua. I kada je mušrik zakolje, kada mušrik zakolje, dakle, životinju, onda se i to ubraja u ubijstvo, odnosno ubijanje životinje na nešerijetski način. Svatate ovo, barekala. Dakle, kad mušnik zakolje nožom, isto ko što mi radimo, sve zakolje nožom, fino, preseče arteriju i, i grkljam šta ti ja znam, opet se to smatra crkotinom ta životinja. Svatate, barekallahu, fikum. Da bi koristio njenu kožu, moraš da je uštaviš. A rekli smo, kada musliman zakolje ovcu, da bi koristio tu kožu, ne moraš da je štaviš. Da je štaviš moraš radi drugih razloga da se ne bi pokvarila ili da se ne bi u nju ulegli neki mizaci, šta ti ja znam. Svatate ovo bare Ona postaje čista, sav, svaki njen dio, njena kost i njena koža i njeno meso i njen šaham, Kako se kaže šaham, Loj i loj te životinje. A kad crkne životinja ili je zakolje mušnik, sve ove nabrojane stvari se smatraju nečijom prljavštinom. Svatate ovo bare Samo je dakle u pitanju šta? Jel musliman ili je mušnik? Musliman zakolje ovcu i ti moraš sa to meso da prebaciš iz drugu posudu i ruke jel malo isprljaš sa onim, dakle ne den mesfuh, ona prva krv koja je u mlazu, dakle izašla iz, iz, tijela životinje, već ono što je u mesu, što ne može da se otkloni od mesa. Jel tako? dakle, samo jednostavno, može, ne mora se opereš to. Dakle, to je čisto, tako. Međutim, ako je to sa životinjom koju je zaklo mušnik, ako je mokro to meso, samim dodirivanjem, bez obzira da li bilo krv na tom mesu ili bila neka druga ona tečnost koja nije krv, ne znam kako se to zove, ona provida tečnost koja je na mesu, koja nije crvena, kako limfa bare fikum i ona se smatra i ona se smatra prljavim bare fikum. Taj četvrta stvar, evanil kufar, el međhul haluha fahira, posude kafira, čije je stanje nepoznato se tretiraju čistim. Tako, dakle, ovo je ono što možemo da izvučemo iz hadisa, iz ovog hadisa. Li enne el asl tahara, zato što je osnova kod posuda šta? Čistoća. A posebno kod kože, ako znamo da je koža uštavljena, je tako? Niko neće koristiti neuštavljenu kožu da bi u nju sipao vodu. Da mislite, uzmi kožu, kožu, od ovce ili od koze, koja nije uštavljena, i napuniš je vode. I, naravno, sad bi bilo sa vodom, ona bi tako, ko, eudu mogao stavljam čovjek da se umiva ili da uzme abdest ili da je pije. E, ne to bar kalafikom. Znači, štavljenjem nije sa kože, dakle kada se koža uštavila, sa nje više nije moglo ništa da pređe na vodu. Od onih stvari koja koža ima sama po sebi, šta je za mast, ili neki neugodan miris ili boja, satat to barekala fikum. Taj pelato zulu bi šek i neđasetiha, ev istimalihim leha. I ne može dakle da se otkloni ta Dakle, ta osnova sa sumnjom ne može da se otkloni. Koja je osnova? Da je čista ta posjeda tako. I ne može, dakle, ta osnova da se ukloni sa sumnjom pa da kažeš ko zna, možda nije, možda jeste. Dakle, ta sumnja se ne može, odnosno ta, ta osnova ne može da se otkloni sumnjom i stvar ostaje na svojoj osnovi, to je da je čista i da je dozvoljeno da se koristi. Je tako, bar Allah fikum. Emma neđasetul kufari fi kauli, fi kaulihi ta'ala innama neđasa, neđasetu i etikad. وليست نجاسة نجاسة حسية. A zatim kaže, a što se tiče neđaseta, odnosno prljavštine kafira, za koju Allah subhanahu wa ta'ala kaže, u istinu su mušnici neđis, neđis, ovdje se misli na neđaset njihove akide, dakle na prljavštinu njihovog vjerovanja, a ne na neku materiju prljavu. Svatate, barek Allahu, fikum. Zbog toga nije obaveza kada čovjek ima odnos sa kitabijom, ehlul kitabika, jel? Kada ima, nije, dakle, kada musliman ima odnos sa nekom od eh, žena ehlul kitabije, jel? Nije mu obaveza ništa, osim onog što mu je obaveza kada ima odnosi sa muslimankom. Svatate me to, barek Jer dakle ona sama po sebi nije prljava, već kada se kaže inemal mušikune neđes, mušiti su neđis, misli se šta na neđaset njihove akide, na prljavštinu njihovog vjerovanja, a ne na prljavštinu njihovog, njihove vanštine njihovog tijela, tako. Taj, dakle, وهي كالمسلمة fi kijamiha bi šu'unil menzil i ona je, dakle, ehlul kitabika ima iste propise, odnosno ista je kao muslimanka u, dakle, kućnim poslovima i ovim ostalim dunjalučkim poslovima, tako, i je dadi ta'ami ve šarabi wa gajri dalik i u spremanju hrane i pića i ostalim stvarima. Svatate ovo, bare Ako ima neko, neko pitanje, reci. Da. Ma, inša Allah, nema kontradiktornosti. Na, naravno, ne, ono kad smo govorili, bili smo, a Asab je rekao, nahnu bil ardi kitab, mi smo u zemlji ahlul, kita, Da li možemo da koristimo njihove posude? Pa Allah u kaže, nemojte ih koristiti, osim ako ne budete našli druge, operite ih, a onda ih šta? Onda ih koristite. Dakle, ovdje kada se, kada Allah u kaže, operite ih, znači da budeš ubeđen u njihovu čistoću. Dakle, nije obaveza, dakle, u svakom slučaju, ono kao što smo, dakle, prošli put kada smo spominjali, da ih u svakom slučaju opereš. Allah poslanik je naredio da ih opereš u smislu šta? Da si sto posto ubeđen u njihovu čistoću. Svatate ovo barek Allah Jel tako? Dakle, kada si ubeđen da su 100% čiste i da nema, dakle, nikakvog neđaseta, onda ti je dozvoljeno da ih koristi. Svatate. A ono što smo spomenuli, dakle, od da ih čovjek opere, dakle, za svaki slučaj moguće da je u tome bilo šta? svinsko meso ili alkohol, onda kada ta sumnja ima svoju osnovu. Što ta ovo bari Ovdje Allah koristio, i dakle ovo je hadis koji bilježi Buhari muslim, koristio dakle ovu posudu, gdje smo stali? Ovdje, Od ove mušikinje, zašto? Zato jer je 100% bio ubeđen da u toj posudi nije bilo ništa od čega? Od onoga što bi moglo da isprlja tu posudu. Svatate. Jer kada su načuli vodu, vidjeli su da je voda, ima sva svoja, dakle ima sva svojstva vode, providna je, ima ukus vode i ima miris vode. Odnosno nema nikakav ukus, niti ima miris, niti ima boju. Svatate <laughs> ovo bare A? Dakle, Allah poslanik se ubedio to, zbog toga i koristio. Dakle, ako se čovjek ubedi u čistoću neke posude, dozvoljeno mu je da je korist. Svatate ovo bare Jeste, jeste. Osnova je, dakle, čiste. je da su čiste. Kada smo govorili o onim Kitabijama, Allahov poslanik je spomenuo to radi čega? Radi mogućnosti da su njihove posude korištene alkohol i svinsko meso. Svataš? Dakle, kada nađeš nekog mušnika, dakle, pitanje koje je prošli put bilo postavljeno, imamo, dakle, rješenje za to pitanje. A to je kada čovjek, kad imamo, kada čovjek ode, dakle, kod nekog od svojih rođaka, koji je kafir ili mušnik, da li smije kod njega da pije ili da jede. I naravno da ovi, ovi hadisi kako, dakle, ima, dakle, čovjek problematiku da li da jede kod njih ili da ne jede. Znam su kafiri i mušnik, Međutim, naravno, međutim, ako čovjek je 100% ubeđen da nisu isprljate te posude, odnosno da nisu su, eh, isprljate sa prljavštinom koja je kod muslimana prljavština, kao što je svinsko meso i alkohol recimo, ili meso neke druge životinje koja je, znači znaš da vode ljudi računa o čistoći, dakle u smislu kako se kod muslimana tretira čistoća, shvatate ovo barekala u piku Dakle u mnogim muslimanskim, da kažem, zemljama kod Arapa ili kod nekih drugih jel, muslimana, ono što oni tretiraju čistoćom i što u stvari jeste čistoća u islamu, mnogi od naših ljudi, dakle iz Europe, ne bi nikada jeli iz tih posuda. Shvatate, zato što to smatraju, dakle, da nije dovoljno čisto, shvatate, da nije higijenski. Dakle, koji god bio na hađ video je, dakle, restorane, kakvi su afganski i pakistanski restorani po Medini. Dakle, <laughs> neće ljudi da jedu tamo. Zašto? Zato, iako kažem, sa šerijatske strane je to dovoljno čisto. shvatate, nije prljavo, ali mnogi ljudi su navikli na, bolje tako da se, tako da uopšte to neće da koriste. Dakle, ovo je, inša jednostavno rješenje za ovaj, za ovaj problem. Nam. Sad ćemo da dođemo tela, sljedeći hadis koji je slične problematike. Dakle, mi smo spominjali e, prošli put hadise, nekome od vas će opet reći znači, ovo je kontradiktorno, šta je ovo? Naravno, alhamdulillah, alhamdulillah i to je dobro. Alhamdulillah, <laughs> dobro smo, inšala tela, ovo, ovdje se, dakle, misli se šta, da čovjek bude ubeđen da je to čisto, je tako? Imaš, na primjer, tetku kafirka, donese ti kahvu, kažeš, dakle, da li je kuhala u posebi alkohol ili, ili... Dakle, znaš da nije. Dakle, znaš da ne koriste oni to, bez obzira što im je akida mušička, znaš da ne koriste stvari koje su kod nas muslimana, neće shvatate ovo bare kalavu. El peru vodom, peru vodom, jer tako, a i kasnije ćemo govoriti o vodi, ono što smo onda bili spominjali, dakle, to ćemo kao uvod u novu temu, a nadam se da ćemo spomenuti prvi hadis ove teme, a to je otklanjanje prljavštine. Kad smo bili rekli da neđaset, ne može da pere ništa drugo osim voda. Pa ste neki bunili, što ne može, kako ne može. Ali mi ćemo to spomenuti, inša Allah, i dokazat ćemo im da su oni Hanefije, inša Allah. 21. hadis od Enesa ibn Malika Allahu anhu kaže, posuda Allahovog poslanika sallallahu alaihi ve sellem se razbila. Fetehede mekane ša'bi silsilatin min fidda, ahrađehu Buhari. Dakle, razbila se posuda Allahovog pa je on, dakle, na rupu, dakle, na, pukotini, je bila pukotina na toj posudi, misli se na, na pehar ili na čašu iz koje je pio Allahovog se saleme. Na toj pukotini gdje je bila, dakle, rupa ili, ili gdje je propuštalo vodu, Allahov se saleme, je uzeo žicu od srebra ili lanac, lančić od srebra, pa je šta? pa je dakle zatisnuta ta pukotina ili ta rupa. Kako je zatisnuta? Ili kovanjem, kako su tada u to vrijeme kovate dakle, te čaše i posude od metala, ili kovanjem, ili kako se to kod nas kaže onom lemelicom ili letkon zaletovali, jel tako? Svatate ovo bare kalofi. Alas, dakle ovo je hadis na preveli inšalav tala dobro. Taj prva stvar koja može da se uzme iz ovog hadisa. Ma dame al aslu fi estimali zahabi vel fida huwa tehrim kema žae fi en nafsajni il mutakadimain wa amsalihima, fe inema ubiha fihima bi muridin nas. Prva stvar, osnova je kod srebra i zlata da je tehrim, kao što smo to spominjali u prošlim hadisima ako se sjećate. da je zabranjeno korištenje posuda od srebra i od zlata, da je zabranjeno koristiti posudu ako na njoj ima šara ili ukrasa od srebra ili od zlata, da je haram koristiti takve posude. Međutim, Allahov poslanik se nam u ovom hadisu koji bilježi Buhari, imao je čašu začepljenu, dakle, sa sa srebrom. Dakle, pukotina bila začepljena sa srebrom. Šta ćemo da radimo? Ono što radi Ehli Sunna džema, jedan hadis tefsiri s drugim hadisom. Na određenu temu pokupi sve šerijetske dokaze. Dakle, rekli smo osnova korištenje, osnove da je haram korištenje srebra i zlata. Osim u stvarima koje je šerijetski tekst, kod kojih je šerijetski tekst napravio neku iznimku. Svatate, osim kod stvari kod kojih je šerijetski tekst napravio iznimku fe innema ubiha fihima je tekaju bi muri dinas Dakle, ono što se dozvoli od korištenja srebra i zlata, to mora da bude dokazano sa, sa šarijetskim dokazom. Svatate, mi kažemo osnova je zabranjenost korištenja srebra i zlata. Ti kažeš, dobro, dozvoljeno je prsten od srebra. Ja ti kažem, ok, dozvoljeno, ali moraš da, imaš dokaz da to dozvoliš. Ako nemaš dokaz, onda ostaje na osnovi da haram. I onda ti doneseš dokaz. Svataš ovo bare I to isto važi za, za ovaj slučaj. Druga stvar, dževazu islahil ina al munkesir. Bifidda jesira au silsila latifa indel hađa ila islahil ina el munkesir. Dakle, dozvoljenost popravljanja posude koja se razbila sa nešto malo od srebra dakle, ako je potreba, dakle, za tom posudom, jel, da je, šta, da je popraviš. Dakle, opet se ovdje se vraća na nijet. Nijet pravi razliku između propisa. Ako ti je nijet da je ukrasiš, da je uljepšaš sa srebrom, onda ti je haram. ako ti nije nije da je uljepšaš, već samo da začepiš tu rupu kako ne bi curela voda iz nje, onda je dozvoljeno. Sada se ovo Dakle, nije igra i tekako veliku, ulogu u fikskim, u šerijetskim propisima općenito. Sada se ovo bare Nijet je taj da li će Allah tebe primiti neko dobro djelo ili neće. Sataš. Nije nijet je taj da li ćeš ti glava biti odsečena ili neće. Dakle, nije Htio si da pogodiš jelena, pogodio si muslimana i ubio ga puškom. Ako ti je bio nije da ubiješ muslimana, leti ti glava, Allah ako ti je bio nije da ubiješ Jelena, ali ipak si bio Mustafu, onda ti ne ide glava. Dakle, taj nije ti kako igra veliku ulogu u čemu? U donošenju propisa. Svatate fikum, nam. Za prsten, rekli smo da je prsten dozvoljen srebrn za muškarca drugim tekstovima, jer je Allahu poslanik to radio. Svatate. Dakle, da nemamo te dokaze, onda bi morali da se vratimo na ona dva hadisa koje smo malo prije spominjali, da je zabranjeno korištenje srebra i zlata u bilo kakve strane. Svatate. Osim kao, kako se kaže to, na dakle kao valutu, glavnu valutu u državi. Jel tako, barek Allah Nam. Treća stvar, el hađa huna, lejse ma'naha enehu la ježid gajreha min hadidi wa nuhasi wa sufri nahviha. Dakle, potreba za tom posudom u ovom dakle, hadisu koje spominjemo, ne znači da Allahu poslanicu nije imao neki, neku drugu vrstu metala, kao što je pakar ili kao što je, sad ja znam, olovo ili neka druga vrsta metala. Dakle, ne znači to. Ovdje se radi samo šta? Da se začepi ova rupa. Da se začepi ta pukotina na, na posudi. Da li je bilo moguće da Allah poslanicu imao neku nekog drugog metala. Ako je imao srebra, onda je imao sigurno nešto što je jeftinije od srebra. A to je gvožđe. El muhim, dakle, mislim, mislim da nije to, dakle, nema sumnje da se ne radi o tome, već se radi o tome da je, jeste, da je, dakle, uzo bilo koji metal da se šta da se začepi ta posuda, ili tako, barakallahu fikum. Nam, wa inama ma'naha en je ta'alaku bi islahihi gharadun min gajri zina. Već se šta, već se radi ovome ovde, da je htio da se popravi posuda bez, dakle, ne sa nijetom ili sa ciljem da se uljepša ili da se okiti ta posuda sa onim, kako ste kažu, ono, se ukrasi one šare od srebra i zlata. Dakle, nije to uopšte bio cilj, niti je bio nijet. Jedino je bio šta nijet da se popravi, da se popravi posuda sa tom srebrnom žicom, je tako? Nam. Zatim ovdje spominje šejh pa kaže korist jedna fajda, dakle iz ovog što smo spominjali. Dozvoljeno je ženama da se kite sa srebrom i zlatom od onoga što je dakle uobičajeno, dakle nakit koji je uobičajen bez obzira koliko ga bilo, pa makar ga je bilo puno, dozvoljeno je, shvatate. Dakle što je uobičajeno lanci ili, ili narukvice ili prstenje ili šta ti ja znam, dakle bez obzira koliko ga bilo, dozvoljeno je ako se radi o stvarima koje su dakle normalne, uobičajene, shvatate. Nešto što nije uobičajeno, dakle da se sa njim žena kiti, nema sumnje da je zabranjeno, shvatate. Kao na primjer, šta ti ja znam? Dakle, ne, ne znam, nema <laughs> jedan primjer sa trenutno. Stvari, kao što rade kod nas džahili, mušnici, dakle, napravi, napravi ženi prstuk od, od, od onih zlatnika. Jeste. Cijeli, dakle, prstluk, napravio je od zlatnika. I ona to vuče izađe na, na Tema Nema sumnje da je to. elmohim, dakle, ono što je uobičajeno, rekao smo, od, od ta za ženu, jel? Wa yubahu min la A dozvoljava se, dakle, čovjeku prsten od srebra, ne od zlata. I dozvoljeno je kićenje oružja u adavatul katli i prava za ubijanje. Koje su to sprave? Oružje, sablje, koplja, nam. Bima džeret bihil ada ajdan. Također ono što je uobičajeno. Svatate. Dakle, sablja, na, na sablji piše ime Muhammed, recimo. Ili sablja, na njoj imaš nacrta neki harf ili tako nešto. Ali ne da cijela sablja, sablja bude od zlata. Jer smo to prošli put govorili da je to, šta? Da je to zabranjeno. Jer tako? وكذا ma da'at ilaihi hađa min ribatil esnan. Ili ono na šta poziva, dakle, potreba od spajanja zuba da spoji zube ili da potpuniš neku prazninu gdje je nekad bio zub ili gdje treba da bude zub da napraviš, dakle, da staviš zlato ili srebro u istihazu enfi u nahvi ili da čovjek sebi napravi nos od zlata ako nema nos jer je sve to šta, jer je sve to. U sunetu bilo jedan asaba, saba koji nije imao nos, nos mu bio sečen, dakle napravio je sebi nos od zlata kojeg je nosio. Satate ovo barekalahu, kalahu, nam. Dakle, one stvari, dakle, čovjek ima potrebu za njima, ali ne sa ciljem kićenja. Satate, za muškarca, kažem, ne sa ciljem kićenja. Dakle, na, na primjer, čovjek napravi sebi zlatan zub sa ciljem da pokazivanja dakle, njegovog bogatstva i da okiti sa sebe, jel tako? Međutim, je dakle u tom slučaju nije dozvoljeno. Dozvoljeno da stavi zlatan zub, da jednostavno začepi tu rupu, jel? Sada toga bare halafi. Uama ada ma ja'ati nusus bi ibahatihi fa inahu haramun la A mimo ovoga što smo spomenuli, dakle i mimo teksta, sve ostale stvari su zabranjene. Fa la yajuz li zukuri kibaren au lubsu dahabi au il Dakle, mimo ovog nije dozvoljeno, dakle, nije dozvoljeno muškarcima bez obzira bio on star ili mlad da nosi zlato ili srebro. Dakle, ni jedno ni drugo nije dozvoljeno muškarcu nosi ni zlato ni srebro. Dakle, nema razlike između srebrne narukvice za muškarca i zlatne narukvice za muškarca. Ili lanac srebrni ili zlatni. Ni jedno ni drugo nije dozvoljeno. Dakle, muškarcu se dozvoljeno samo srebrni prsten. Svatate ovo, barek Allahu ja'alahu au sa'at. I nije mu dozvoljeno da nosi lance, niti, dakle one lančiće oko vrata, niti satove, dakle sat od srebra ili sat od zlata, također nije dozvoljeno. Evo, ezararir ili da nosi, ovaj, kako se kaže ovo, dugmat, jel, od srebra ili od zlata, nam. Ili, kako se zove ova ova šnale od kajša, toka od kajša, da bude od Dakle, spomenuo je sve ove, dakle, neke vrste koje su i danas itekako popularne i poznate među ljudima. Evo, kalemen, evo miftahen, ili da čovjek ima pozlačenu ili zlatnu hemisku, ili ključ od srebra ili od zlata. Dakle, sve su te stvari u koje se ne smije, dakle, koristiti zlato i srebro. Evo, itihad, evani, ezehebi, evo, fidda, tuhfen au gajrihi i nije mu dozvoljeno da koristi posude od zlata ili od srebra, dakle iz oholosti ili iz nečeg drugog, nije dozvoljeno da se koriste takve posude. Nam. A zatim kaže ode, dakle ovo se odnosi dakle na ove arapske zemlje, na Saudiju, na Kuvejt i tako dalje, na Emirate. La havle la kuvete ila billah. Taj, kaže, ema istemalu fidda fil fanabiki arraqija والمتاعم الممتازة أدوات للأكل كجعلها سهونا أو ملاعق وشوكا ونحو ذلك فلا شك في تحريمه ومخالفته لنصوص الناهية عنه Dakle, ovo je na kraj spomenuo pa kaže, a što se tiče hotela, odnosno što se tiče korištenja srebra ili zlata u hotelima, dakle skupocerim hotelima, koje je bio na hač video takvih hotela, ili odličnim restoranima, dakle, da se dakle koristi srebro i zlato u kićenju ili u nekim posudama ili predmetima koje se koriste u tim takvim hotelima ili u, restoranima, kao da primjer da pravi tepsije, jel, od srebra ili od zlata, ili kašike ili viljuške i slično tome, nema sumnje da je to haram i da je to suprotno šerijetskim tekstovima, dakle koji to zabranjuju. I zatim ovdje kaže i na vladarima jel, ili onima koji imaju mogućnost i moć i kudret jel, da to zabrane i negiraju, moraju to da urade. Svatate ovo barem Dakle, onaj koji je bio na hač video takvih hotela, ima koliko hoćeš i restorana, uđeš u njega, ili oni iz Emirata, na primjer, što imaju one njihove hotele i kojima se, ovaj, kojima uživaju ovi kafiri iz Europe, la haule, Nisu poznati, ono je Messing ona je messing ali samo dakle, način kako je napravljen ukrašavanje meščida, bez obzira da se radilo o srebru ili zlatu ili nečim nekim drugim ukrasima, nije dozvoljeno. Jer je Allah se spomenuo da je to jedan od znakova sudnjeg dana, da će se ljudi natjecati u ukrašavanju meščida. Dakle, raznim piše bubekr, Bekr, Alija, ti kad uđeš džamiju, dakle, ne pada, ne razmišljaš ništa drugo, ne uzgledaš po plafonu, onim crtežima i onim ružama i šta ja znam. Dakle, sve to stvari koje su zabranjene. Allah poslanik, dakle, to nije radio u svom meščidu. Ili mešći da je šta? Da se obavlja namaz, da se spominje Allah te barek i da se okupljaju muslimani. Radi nekih muslimanskih, islamskih, dakle, potreba, dakle, radi potreba džemata. Svatate, Allahu poslanik sveme je napravio mešćid da bi muslimani zajednički obavljali namaz i da bi, odnosno da bi Bilal se popeo i pozvao ih da dođu u, u džamiju. Bilal, radi Allahu anhu, bi uči čak ponekad u nekim stvarima, iako ne, nije bio namaz. Dakle, proučio bi jezan da bi ljudi došli u džamiju. Iako, dakle, nije, nije dakle, bio namaz. Barek Allahu fikum, nam. Jer je bila potreba, dakle, da se okupe muslimani da bi im Allahu poslanik, sallallahu alaihi ve selleme, nešto rekao. Taj, sljedeća stvar, dakle, odnosno sljedeća tema, dakle, završili smo s ovim hadisom, i ovo je, alhamdulillah, jasno je tako. Dakle, dobio se odgovor ono u <laughs> Medini, u Mešći, da lavo poslanika nije zlata, već je Moraju svaki, dakle, redovno moraju da ga, da ga poliraju sa nekom, ne moraju redovno da ga poliraju. Ne, ne, sve je ono mesing, jer često sam, dakle, sedih u, u haremu, subhanallah, i oni, dakle, oni radnici, što su oni bangla, bangalci i pakistanci, moraju da nose specijalne maske na licu, jer koji neku tečnost, neku pastu, jel, sa kojom streljaju, koja je i otrovna. A mesing je sam po sebi štetan kada je u prahu, jel, dakle, kada se udahne, mesing je tekako, i tekako štetan, ali izgleda lijepo, zbog toga su ga stavili, da ljudi, da ljudi misle da je zlata, a kaki zlata je kad, kad prinčeva sad. da, nam, muhim Taj sljedeće poglavlje jeste otklanjanje neđaseta, otklanjanje neđaseta, njegovo pojašnjavanje. Uglavnom, dakle, ono spominje što znači neđaset u arapskom jeziku i orfen, dakle, što znači u, dakle, u urfu, jel, dakle, opšte poznato kod ljudi. Zatim kaže neđasa, terminološko, širijetsko značenje jeste posebna, dakle, vrsta prljavštine, poput mokraće, koja čovjeku ne dozvoljava da obavlja namaz, dakle, koja čovjeku smeta da obavlja namaz i slično tome. Dakle, sve ono što je od stvari dakle, koje su prljave, sa kojima ne možeš da klanjaš, i to smo dakle, bili spominjali, stav onih učenjaka, dakle, ili jednog dijela učenjaka koji dozvoljavaju korištenje uštavljene kože životinja čije se meso ne jede, istoga izuzimaju nama iz toga izuzimaju namaz. Svatate? Pa kažu dozvoljeno koristiti, sad ja znam, bundu od, od medveđe kože, ali nije dozvoljeno klanjati u njoj. Jer ona, kažu, nije postala, štavljenje nije postala čista. Ali je suha koža tako da sa nje ne može ništa da pređe na tebe. Ali ona sama po sebi je neđaset i ne može štavljena se čist. Svatate ovo, bare Zbog toga je treba dozvoljeno je nositi, ali ne smije se u njoj klanjati. Jer je uslov za ispravnost namaza. Klanjanje je neđaset, je tako? A oni drugi koji to kažu da je, da je očišćenja štavljanjem, za, tih, da, za njih ne važi. Da dakle ne važi taj propis, pa kažu ona je postala čista, dakle ta koža od medveda i od lisice, ona je postala čista štavljanjem i dozvoljno ti je da koristiš u svakom slučaju, tako, bare kalahu, fikum, nam. Taj, Zatim kaže u ovom poglavlju se spominju propisi, dakle neđaseta i kako se otklanja i kako se čisti mjesto na kojem je bio neđaset i dakle neki propisi vezani za to, jel' tako. Zatim kaže i tefakal ulema ala wujubi izaletiha wa ennehu šart li sala. Složili su se učenjaci, jel? Složila se da je obaveza otklanjanje neđaseta i da je otklanjanje neđaseta šart za ispravnost namaza. Što znači šart? Moraš prije početka namaza, prije nego što uđeš u namaz, moraš dakle ovu stvar, ovaj problem riješiti, ovu stvar odraditi, da bi ti namaz bio ispravan. Svatate, jer ako budeš klanio na mestu za koje znaš da ima na njemu neđaset, namaz ti nije ispravan. Ako znaš da na odjeći imaš neđaset, a nisi ga otklonio, onda ti je namaz neispravan. Ako na tijelu imaš neđaset, odnosno znaš da imaš neđaset, onda ti je namaz neispravan ako ga nisi otklonio. Dakle, ovdje vezano za ilm, od toga, dakle, o tom neđasetu nazvano da je šart. Tako da znaš ilm, da znaš da ti je odjeća prljava, uslov je, hm? jer osnova da ti je odjeća čista, tako. Svatate ovo što ću da kažem, inšala. Inšala, taj, taj. Zatim kaže Al-Wazir, dakle, Ibn Hubeira, أجمعوا على أن طهارة البدن من النجس شرط في صحة الصلاة لقادر عليها kaže Vazir rahimahullah ta'ala složili su se svi učenjaci da je čišćenje tijela od neđaseta uslov za ispravnost namaza za onog koji je u stanju da to učini. Dakle, za ono koji je u stanju da to učini, naša se ovo vraća? Na nama ili na otklanjanje džaseta? Niste na praktiki. Ajde opet. Otklanjanje džaseta, bare kalofikum. Dakle, onaj koji je u stanju da otkloni taj neđaset, obavezamo da je otkloni. Ako nisi u stanju, onda šta? Onda moraš da klanjaš pa makar taj neđaset bio tu. Sada te ovo bare kalofikum. Dakle, u kažu ti ne, ne možeš da se abdestiš. ne možeš da se opereš ili ne možeš, šta ti ja znam, ne možeš te jemom da operi, da očistiš neđaset od djece. Sada što, dakle, ovdje se misli izavjeti neđasa beden sa, tijela, sa odjeće ili sa mjesta na kome, na kome klanjaš. Nam, bare fikum. Zatim kaže, neđase, dakle, imaju dvije vrste, hukmije, vahjetarija ala mehalin tahir. Dakle, hukmije, dakle, ona koja, dakle, ima propis, jel, prljavštine, a to je ona prljavština koja padne na čisto, dakle koja dođe na čisto mjesto, na odjeću, na tijelo ili na, ili na bilo šta, na bilo koji predmet koji u osnovi čist padne na njega, neđaset, fehazihi jekfi, fi tathiriha iđra'ul ulmaji ala džemi mavaridiha, bade izaleti ajniha anil mehalli tahir. Dakle, za ovu vrstu nečistoće, kada kažemo neđis, znači nečistoća, tak, neđis, moglo bi se reći nečist. Dakle, kako se oslanja ova vrsta priljapštine, dakle, koja padne na nešto što je čisto, da se na nju naspe voda, odnosno da se sipa voda onoliko tako da se otkloni, dakle, osnova, dakle, te prljašine, dakle, da se, da se više ne vidi. Svatate ovo. Dakle, isprljao si ruku, onda se vodom nasip, sipaš na nju vodu, toliko dugo dok se, dok ne ostane na njoj, dakle, na tom čistom mjestu koje osnovi čisto, da ne, ne ostane nimalo te prljaštine na, na tom mjestu. Svatate ovo. Barek Allahu fikum. Dakle, na svim mjestima gdje je to bilo. Nam. Druga vrsta, ajnije, i la tethur bihal. Druga vrsta neđasita je ona koja je sama po sebi neđi. Dakle, ona prva je bila kada nešto čisto pa se isprlja s nečim, ona se pere vodom, čisti se vodom, dakle dok se ne otkloni, tako. A ova druga, ona je neđi sama po sebi i ne može da se očisti, dakle ne može da se opere, ničim, ne može ničim da svinsko meso, imaš pače svinskog mesa, ono je neđi samo po sebi, ne može ničim da se očisti, ne može da se opere, kuhaj ga, trljaj, radi što ćeš, ne može da se opere, svatate ovo ovaj, Isto tako pašće, veća <laughs> juška, svatate ne, dakle, ne mora da se, ne može ničim da se opere, niti štavljanjem, niti, niti nečim drugim, šta ti ja znam. Taj. Zatim kaže, ovaj. الجمهور ومنهم الحنابلة أن النجاسة إنما تزال بالماء دون غيره من المائيات kod džumhura, dakle kod većine učenjaka i od su, od njih su hambelije, da neđaset ne može da se odkloni ničim drugim osim vodom. Dakle, od tečnosti, dakle, uzmi sve vrste tečnosti. Sad smo bili spominjali razređivač i benzin i naftu i ili plin ili sirup za kašalj, šta god hoćeš. Neđaset ne može da se odkloni osim vodom. Dakle, prljavština može da se opere samo vodom i dakle, to je stav učenjaka i hambelija. A mezheb Ebu Hanife rahimehullahu ta'ala. I jedan rivajet, dakle, koji se također prenosi imam, od imama jeste enaha tuzalu bi kulli ma'in tahirin li wa Kaže, dakle, mezheb Ebu Hanife i dakle ovaj rivajet od imama Ahmeda jeste da se neđis, neđaset otklanja sa svakom tečnošću koja je u osnovi čista i može šta? Može da otkloni, dakle, tu prljavštinu ili tragove koja, koju ona ostavlja. Svatate. I, dakle, ovaj stav je odabrao Ibn Aqil i šejh, šehul Islam Ibn Taymi također, rahimahullah ta'ala, ovog stava. Dakle, imamo dva stava. Šta smo rekli za Dakle, benzin je osnovni šta čist. Benzin je čist sam po sebi. Ili razređivač je čist. Je tako, bare salonfiko. Dakle, većina učenjaka je tog stava da on ne može da očisti dakle, neđasit. Već samo voda je ta koja može da opere prljavo. A ovi drugi su, jel, ako je ta tečnost čista sama po sebi, jel, ako je čista, ona može da otkloni neđaset. Dakle, odnosno, ako je čista i može da otkloni taj neđaset i njegove tragove, da je šta? Da je ispravno da dakle, sa njom čistiti te stvari. Svatate ovo, bare Na primjer, praktičan neki primjer koji mogu da kažem. Kada čovjek uzme stavi prašak, deteržent ovaj za veš, jel, staviš u vodu ili sjaja onaj kako se zove za da voda promijeni svoj miris, a miriše je sad na, dakle, na one deteržente. A zatim tu vodu uzme i otkloni prljavštinu sa odjeće, sa tijela ili sa mesta. Dakle, po stavu imama Ebu Hanife, rahmelatala, je dakle to ispravno i dozvoljeno. A po stavu većina učenjaka nije, već mora da se očisti sa, sa vodom, dakle, i voda je ta koja... Ali muhim. Čišćenje vodi u odnosu na otklanjanje to ne to je, to je iznimka. To je iznimka, to je iznimka i to je samo dakle za za šta? Za, to je samo za veliku i malu nuždu. Međutim, ako imaš neđase, dakle, paste, to dirne po, ruci ili po jezikom, jel, po odjeći, njuškom, i vidiš ostane ti mokar trag. To je neđase koji mora da se otkloni, inače namaz nije ispravan. Totaš. Dakle, po stavu većine učenjaka ta čišćenje, dakle, te plivačka psa mora da bude vodom. Međutim, kaže Imam Ebu Hanife, može sa, i sa nekom drugom tečnošću, ako je ona sama po sebi čista, je tako? I ja, pod uslovom da ona može da otkloni, dakle, nečistoću, prljavšinu samo po sebi ili i njegove tragove, tako, bare kalofikom. Zatim one kaže, u neđasetu leha selasa sifatin tu'mun, warihun, waleunun. Neđaset ima tri svojstva, ukus i miris i boju. Zatim kaže kada ostane, dakle, ukus ili miris nakon pranja, to je dokaz da ta stvar još nije očišćena. Dakle, nije očišćena, shvatate me. Dakle, ako ostane ukus ili miris, dakle, tog neđaseta na određenom predmetu ili na određenoj stvari, onda je to dokaz da nije stvar nije stvar očišćena, nije dobro oprata. Nam, u annaha lam tazul i da se nije otklonila أما بقاء اللون بعد الغسل الجيد فلا يضر لأنه معفو عنه. A što se tiče boje, ako stane boja, recimo na odjeći, imaš majicu bijelu i na njoj je pala prljavština. I nakon dobrog pranja nestala su ova dva svojstva, dakle ukus i miris, ali ostaje, ostala je boja. Onda se, dakle, ova stvar, dakle, tinta nije prljava sama po sebi, dakle, ne ubraja se u neđi. Recimo krv, tako, a, sad ćete se krv prljava ili nije. Mi ćemo reći prljava krv, jer ima krv koja je prljava bez razilaženja među učenjacima, odnosno vrsta krvi koja je prljava bez razilaženja među učenjacima. Svatate ovo. Oprosti majcu, dakle nema niti mirisa, niti ukusa, međutim, šta? Ostala fleka nije mogla, i nakon dobrog pranja nije mogla da se otkloni fleka. Dakle, ovo je stvar koja šta? Koja je dozvoljena, dakle, koja ne, ne škodi, koja ne mari, jel tako? Dobro, što se tiče, dakle, šejh ovdje nije spomenuo, nadam se da će to, dakle, ovo je samo uvod u ovu temu, nadam se da će to kasnije spomenuti, inša Allah, a to je miris. Ako sam miris ostane nakon dobrog pranja, onda ni to ne škodi. Onda ni to ne škodi. Jer mi znamo da je, da je Buhoreire radijallahu anhu namjerno, dakle nije volio, vodio, dakle nije volio da koristi vodu prilikom čišćenja, već je koristio kamenčiće zato jer se neugodno osjećao zbog mirisa koji bi, dakle, po prirodi, dakle, ostajao na ruci. Dakle, neugodan miris koji bi ostao na ruci i nakon dobrog čišćenja. Dakle, ne bi mogao taj miris da se otkloni. Pa je, dakle, Ebu Hureyre, nije, dakle, mrzio je tu stvar, zbog toga nije koristio vodu, već je koristio šta? kamenčiće da bi izbegao direktno dodirivanje čega? Neđaseta. Svatate ovo bare I kada kažemo šta je bolje za istiđmar, dakle korištenje, e, čišćenje nakon obavljanja nužde, šta je bolje, da li je bolje voda ili kamenčić, odnosno kamenčići ili sve ono što ima njegov propis. Onda ne možemo da kažemo bolje je, a dalnije je, dakle sa šerijetske strane i veća je nagrada korištenja vode. Zašto? Jer je Allah poslanik me koristio šta? i džemreta, jel? Hasa, dakle kamenčiće, iako je vode bilo dosta. Dakle, vode je bilo dosta i za piće i za ostale stvari. Svatate ovo barek Dakle, ne može da se kaže koje je bolje. Međutim, može da, čovjek kaže za mene je bolje. Dakle, u mom slučaju, iz moje prakse da kažem i tako dalje, tako dalje, je bolje ovo ili je bolje ovo. Svatate ovo bare Dakle, da govori svoj slučaj, ali da spominje općenito pa kaže voda je to sigurno bolja, onda ćemo reći dobro zašto poslanik nije koristio vodu, koristio kamenčiće, iako je bilo vode, dakle, u bili. Svatate ovo bare kalafina. Dakle, može čovjek da pravi razliku propisa, dakle, općenitog i petve određenih, dakle, petve koje se tiču određenih osoba, je tako, nam, da, gdje smo stali. Zatim ovdje spominje interesantnu stvar, pa kaže, eseru en neđasa ravaihi el keriha es الكريهة السامة bil hava وتدخل في البدن بواسطة مسامة فتدر الجسم وتخل بالصحة كاجي تراغوي نجاسة dakle, miris, kada neđaset ostavi trago, tragove, dakle, u mirisu, imaju vrste tih, dakle, odvratnih mirisa, jel, koji mogu i tekako čovjeku da škode, jel, zato što se oni miješaju sa havom, sa vazduhom koju onu diše i da taj način, dakle, može te otrovne, dakle, gasove i mirise da udahne u sebe koji, koji mogu i tekako da mu, da dakle, škode, da mu škode tijelu i zdravu jel, li hawa sejal, na latif. Zašto? Zato što je voda, zato što je vazduh u osnovi šta? Vazduh je u osnovi tečan, Je tako? Kiselnik, kada ga spakuješ u, pod pritiskom u neku onda je on tečan. Isto to važi isto za, za CO2, kako se zove ugljen dioksid. I on je također tečan. Međutim, kada su jel, u slobodnoj, e, jel, onda su, to je, supanova, vidiš tu kako su ovi jarabi, ovi salibijun, salibijun kako su na strani glupi naš glupi, kažeš mu kako je moguće, dakle, Ehlul Kitabije, kažeš mu kako je moguće da, da jedna ista osoba bude i otac i sin i sveti duh u isto vrijeme. Kažu oni pa predstavite mi vodu, ona može da bude i dakle gaz, može da bude voda, a može da bude led. Dakle, može da bude tri, dakle, jel, tri materije različite, a jedna te ista stvar. H2O. Subhanallah. Voda je voda, bez obzira da li bila, dakle, u, u tečnom stanju ili, ili bila gaz, para, ili bila led. Ona je H2O. Međutim, ovamo imaš Allaha udubila, pa imaš insana koji je od krvi mesa i onda imaš još duha koji je stvoren od duha, od, od, od nura, od svetla. Dakle, ovo su ovamo tri različite stvari, a ovo ovamo jedna stvar. Svatate o barekalo Dakle, koriste ove dakle, glupe primjere a muslimani su njima pokazali šta je fizika i hemija, te je stale stvari, la haule vela Taj, la haule vela kute ila billah. Zatim kaže, wa yadhulu bima jehmelu ma'hu bi suhula, fi edjaki mesami l'edsam. I, dakle, taj miris, odnosno taj, taj gaz koji izađe dakle, iz prljavih neđaseta, ulazi u najmanje pore koje čovjek ne može da vidi. Je tako? Naprimjer, dođe kod vas pijan čovjek, pijan, dakle, udara, dakle, na sve strane. Je tako? Iako nema kod njega, dakle, ta tečnost, ne možete, ali iz njega udara alkohol. Ili čovjek, na primjer, koji, kada odeš u prostoriju koju se koji se puši, na primjer, oni hronični duhanđije. Uđeš unutra pet minuta, izađeš napolje, sav si se, mrdiš na, na, na, na. Subhanallah. Veli hada ajen šarija el hakim el mali neđasat. Zatim kaže, zbog toga je šarija, dakle onaj koji propisuje šerijat, dakle zakonodavac Allah subhanahu wa ta'ala, zbog toga je on odredio vodu za otklanjanje neđaseta. Zašto? Zato jer je, dakle ona, dakle po svojoj prirodi, dakle u takvom tečnom stanju da ulazi, dakle u najmanje pore и что i čisti, i čisti, jel, i čisti tu prljavštinu subhanala. Wa kuva fi izalati al mustakdirati, wallahu alem, ima i tekako veliku, dakle, snagu i moć za otklanjanje, dakle, tih, tih neđaseta koje za čovjeka možda nisu i vidljive. Sjećate se kad smo govorili, dakle, o nekoliko prijašnjih dersova, dakle, kad se pas poloče u vodu, kad poloče vodu, je tako, dakle, prljavština njegove njuške je nevidljiva, jer je iste boje ko voda, svatate nema nikakav miris, nema nikakav ukus, svatate Dakle, ne preporučeni kome da proba <laughs> nakon, nakon sada se napije iste je tako? Ali nema nikakav ukus, najvjerovatnije, Allah alem, pitajmo ove što imaju paščat kući švabe. <laughs> tako? Ali pored svega toga Allah se barem tela, dakle to dao mu je propis, dakle neđaseta i obaveznost otklanjanja, dakle tog, tog neđisa, tako? Zatim kaže, kalel ulema, dakle kažu učenjaci, osnova kod svega, dakle kod svih stvari, jeste da su čiste. Dakle, osnova kod svega je da su, da je čisto sve. Dakle, sve, svaka materija, sve što vidimo, dodirujemo, dakle, osnova na dunjalu koja da je sve čisto. Li enel kauli, kaule, ku لأن القول binajaseti jestelzimu ta'abbud al-ibadi bi hukm min al-ahkam. Jer kada kažemo da je nešto da nešto prljavo, obaveza je robovima. Dakle, ibadetska obaveza, šerijetska obaveza je da se toga pridržavaju. Dakle, ibadet je tvoj da se kloniš tih neđaseta. Svataš? A kako možeš čovjeka da obavezeš s nečim, da mu kažeš to i ibadet, ako nema šerijetski dokaz za to? Svataš? Kada kažeš ovo je to moraš da opereš. Ako ne opereš, znači obaveza ibadetska, vjerska obaveza ti je da kloniš Jer smo malo prije rekli da se složili da je, svi učenjaci, da je obaveza muslimana otklanjanje neđasita. Tako, i ja kad tebi kažem ovo je neđis moraš da otkloniš, dakle, to je dužnost i badet prema Allahu je da otkloniš da to, da otkloniš se tu prljavšinu da opereš. Tako, kako onda možeš za nešto da kažeš da je prljavo ako nema šerijetski dokaz? Sada te ovo Pitanje vjere, a za vjerski čovjek mora ima dokaz. Zbog toga kažem osnova kod svega je čisto, osim za ono što je došlo šerijetski dokaz. Sada te ovo Alhamdulillah, jednostavno. Nam, taj, la se ila bila. Taj, ovo su često Subhanallah. Dakle, ona spominje ovdje, dakle, jednu kako koristi stvar Subhanallah, pa kaže, znači svako onaj koji kaže ili iznese na Allahu vjeru ili na Allaha ono što Allah nije rekao, dakle kaže ovo je neđit, ovo je prljavo, ili kaže ovo je haram, ili ovo je halal. Allah to nije rekao, dakle svako ko to kaže, dakle svako ko nešto proglasi prljavim, iako Allah to nije rekao, evo, men min ibtali ma kad šarahu li ibadihi, ilahu ili nešto صافينا وصرنا اخوان تركنا الهم والاحزان تعلمنا عاهدنا على الإيمان ولا نسمع لواشي كلام ولا نعرف عتب وملام ونمشي دربنا بسلام على دين وإيمان هو هو هو ولا نسمع لواشي كلام ولا نعرف عتب وملام ونمشي دربنا بسلام على دين كالبنيان صافينا وصرنا اخوان تركنا الهم والاحزان تعلمنا دروس الخير تعاهدنا على الايمان تصافينا وصرنا اخوان تركنا الهم والأحزان تعلمنا دروس الخير تعاهدنا على الإيمان تعلمنا العفو يا رب تعلمنا العفو يا رب حملنا الخير وسط القلب حملنا الخير وسط القلب مشينا أحباب نفس الدرب مشينا أحباب نفس الدرب على دين وإيمان تعلمنا العفو يا رب حملنا الخير وسط القلب مشينا أحباب نفس الدرب على دين تصافينا مثل ما قال واحد كالبنيان صافينا وصرنا اخوان تركنا الهم والاحزان تعلمنا دروس الخير تعاهدنا على الايمان تصافينا وصرنا اخوان تركنا الهم والأحزان تعلمنا دروس الخير تعاهدنا على الإيمان تصافينا وتعاتبنا وفي آخر مرة تجمعنا تصافينا وتعاتبنا وفي آخر مرة تجمعنا مشت الحق دوا دوا مشاكل دو وعدوان مشاكل دو وعدوان صافينا وصرنا اخوان تركنا الهم والاحزان تعلمنا دروس الخير تعاهدنا على الايمان تصافينا وصرنا اخوان تركنا الهم والأحزان تعلمنا دروس الخير تعاهدنا على الإيمان